Serafine Hakizimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteza abiri hadiyo isanganiro kaze murano makuru yo kuri wa kabiri genekezo rya gatandatu mukakaro nayagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuri uyu wa kabiri niho hatangura ikibazo cya leta giha uburenganzira abahejeje amashuri yisumbuye kujya muri kaminuza abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo itanu na batatu akaba ari barindiriwe mirongo ibiri n'umwe bariko bakorera icyo kibazo i Nairobi muri Kenya turanababwira uko byifashe mu rumonge no kuri risegatara mu ntara ya Kayanza ugukura imanza z'amatongo n'amatora mu bubasha bwa sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ni bimwe mu myitwarariko y'abacamanza bo mu gisagara ca Bujumbura babishikirije ku munsi wejo wa mbere muja kuvyumva muri ano makuru nayo bucana yandi y'amagara y'abantu yuno wa kabiri nituyagira ku gipimo gikoregwa abafite indwara ituma ahahurira umushishito n'umuhogo hatugara neza icyo bita beyanse cardiyale mu rurimi rw'igifaransa sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ano makuru tuyahere mu gisata c'indero abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye barenga ibihumbi mirongo itanu na batatu nibo bagiye gukora ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza catanguye kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Dr François Havyarimana yatangurije ico kibazo mu ntara ya Gitega uh, yanamenyesheje ko hari abanyeshuri mirongo ibiri n'umwe bariko bakoreye ico kibazo i Nairobi mu gihugu ca Kenya aha mu gihugu ico kibazo kiriko gikoregwa mu bibanza ija ijana na bitanu kikazokogwa kuva kuri uyu wa kabiri gushika ku munsi wa gatanu igenekezo rya 9 uku kwezi umushikiranganje w'indero agahamagarira abanyeshuri gukora batekanye akamenyesha kandi ko abanyeshuri bafise ubumuga bwo kutumva no kutabona bongerwa umwanya tumukurikire impanuro twobatekerera nuko bokora batekanye bakamenya yuko iki kibazo ca examen d'etat ari kibazo nka bijya bindi bibazo basanzwe bakora eh, haba mu gice ca mbere canke igice ca kabiri canke mbere eh, ntago gitandukaniye n'ibindi bibazo bakora mu yindi myaka rero bogikora batekanye nivyo kubijanye n'ibikoresho haragiye haraba tugorane tujanye n'imodoka ariko twaciye dutorega umuti ku buryo kugeza uno munsi nta ngorane n'imwe twovuga utwo tubazo twashoboye gutera hanyuma nagira amenyeshe kandi yuko mu bariko barakora n'ico kibazo harimwo b'abanyeshure basanzwe bafise ingorane Eh, batavuga eh, batumva nabo nyine twishikiye aho bariko barakorera twasanze bariko barakora neza ikibazo barya nk'uko nyine bafise ingorane zidasanzwe batameze cyo kimwe n'abandi barabongera umwanya kugira ngo bashobore gukora neza nabo bashobore gukora ikibazo nk'abandi bahetse eh, abariko baracungera ikibazo nta kamo kanini twabatera kuko basanzwe arabigisha umwuga basanzwe bawuzi twababwira gusa ko bokurikiza akarangamutima karanga umwigisha bakora akazi kurya bahora bagakora na kare twacaguye abasanzwe bakora akazi neza cyane ku buryo rero twibaza yuko atakamo kanini cyane tubatera ariko tubasaba gusa ko bokurikiza akarangamutima ko mwigisha burya rero novuga yuko nibyo barahejeje iki gice ariko amashure yandi arahari rero ubuzima bw’umunyeshuri buzoguma bubandanya izo mpuzu bazokenera kuguma bazambara nubwo bazaba bari muri kaminuza nico gituma rero batozitabura Dr François Havyarimana eh, n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu tukivuga ibijanye n'ico kibazo nyene ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya Gatara mu ntara ya Kayanza kimwe mu bibanza biriko bikoregwa ko ico kibazo ngo burarajwe ishinga ishinga no kuba hari iryo shura atamazi rifise Stanley Niyongabo arongoye igisata gitanga amazi muri komine Gatara arahumuriza ko hari ibikorwa bitari bike biriko bikoregwa birakoregwaho kugira ngo iryo shure rishobore kuronswa amazi hatarenze kuri uyu wa kabiri nayo mu ntara ya Rumonge ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho za kaminuza catanguye kare nkuko intumwa y'ubushikiranganje mu ntara ya Rumonge bivuga Theopiste Eh, niko biri asigura ko hari uko ibibanza abanyeshuri bari babyeretswe ku muhingamo w'uyu wa mbere intonde zavuye mu bushikiranganje zikaba zari bamwe mu batamenye mu ishure abo nabo bakaba baciye bafutwa nk'uko waserukira uyu ubushikiranganje yabimenyesheje Ano makuru tuyabandanirize mu gisata ca politiki umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirishije inama mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro abarongoye ubuzi n'imvukira z'iyo ntara zikorera mu zindi ntara yanasabye kandi ko ibarabara mwaro gihinga bubu ryosigwa ikaburimbo hamwe no kuronsa amatara kuronsa iyo ntara nako abafasha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo imyonga yo muri iyo ntara irimwe mu gisata politike kandi umunyepolitike w'umurundi Pancras Chimaye yaramaze imyaka hanze y'igihugu akaba yari asanzwe ari mu runani rutavuga rumwe na leta rukorera mu hanze ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri muri studio za hadiyo isanganiro ano makuru turayabandanya Ah, ibibanza bimwe bimwe byo kwinezereza biri impande y'ikiyaga Tanganyika byatewe n'amazi y'ico kiyaga hamwe hamwe amazi aracibonekeza handi naho abari batewe nayo mazi bariko barasanura bamwe mu ofisi ibyo bibanza bavuga ko bakora igikorwa ibikorwa bibayabaye kuko amazi yatumye bitari bike vyononekara bakizera ko mu minsi iri imbere ayo mazi azoba yasubiye inyuma cyane kugira ngo imirimo ishobore kubandanya n'inkuru ya Jean-Marie Mayonga mu bibanza bimwe bimwe byo kwinezerezamwo twagendeye twahereye ahitwa bora biboneka ko amazi akiriho ariko ariko asubira inyuma buke buke uhageze urabona ko igice kinini amazi acuzuye igihe twashika bari kubasanura kuri saga plage naho nyene amazi aracibonekeza mu bibanza bimwe bimwe kuri karera beach naho nyene nuko bamwe mbo twaganiriye bakorera muri ivyo bibanza vyo kwinezerezamwo bakavuga ko iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika yatumye ibintu bitari bike vyononekara aho hariho n'inyubakwa zasambuwe bakavuga ko kugera kuri uno munsi ibikorwa bisanzwe birangurirwa muri ibyo bibanza ari bikorwa bibayabaye amazi yaraduteye cyane rwose ararenga aho yahora agera twe yaraduze nk'imetero zirenga ijana kuva aho duharuye aho tanganyika rwagera n'aho rwashyitse twarararinze imetero ijana ibintu twari twarubatse byose turasambura hanyuma ubu rero aho tugeze ubuya umuvuduko wari rufise rusa n'uko rwagabanije bw'amazi ntarakama ubu rero rufise umuvuduko wo gusubira inyuma buke buke kubera munsi hari amazi no hejuru hakaba yandi umva nta rukama ruja tanganyika adasubiye inyuma kuko tanganyika isubira inyuma niho ayo mazi yaduze aronka ahasubirira inyuma ubu rero ibikorwa nta bikorwa dufise ntaho dukorera akasigaye n'akantu gatoya. ako gatoyi rero niko umuntu aguma agira isuku kugira n'uwahaciye wese aronke aho yicara mugabo turagerageza dukora ibikorwa bisanzwe ikibanza cyari kizwi cyane cyo kunezerezaamwo hitwa ku mase hoho n'ubu amazi y'ikiyaga Tanganyika niyo aboneka biboneka yuko icyo kibanza gisa nuko kitazosubira gukorerwamwo ibijanye no kwinezereza ko n'inyubakwa zose zasambutse ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika akaba yatumye ibyo bibanza byo kwinezerezamo ibikorwa byaho bihagarara ahandi naho ba nyine ibyo bibanza bakaba barahevye barimuka iduka ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika yatumye ibyo bibanza bya byahora bihuriramo abantu batandukanye baja kwinezereza no kwafatira akayaga ayo mazi akaba yatanguye kuduga mu bice byegereye ikiyaga Tanganyika hakaba hari mu kwezi kwa gatatu uno mwaka turimwo Jean Marie Mayonga mu gisata cy'umutekano amamashini atandatu agendesha ubwato buroba yibwa abarobyi b'abarundi bakorera mu kumyeha y'uburobyi ya Rumonge na Karonda mu gicugu cyo kuri uyu wa kabiri Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza n'abadandaza b'amafi mu Burundi aremeza ayo makuru akavuga ko abantu bane bitwaje inkoho zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov bari mu kato kagendeshwa n'imashini aribo bakoze ubwo busuma baca berekeza mu gihugu kibanye Congo iyo bari basanzwe bazananye uwaserukira abarovyi b'abarundi avuga ko bariko bararondera bagenzi babo bikongo ngo babafashe kurondera izindi moteri zibiri zari ziherutse kwibwa abarovyi b'abarundi muri commune Nyanzarake haraheza amezi abiri nubu akaba atanimwe iraboneka nkuko Gabriel Butoyi abivuga mu gisata c'ubutungane gukura imanza z'amatongo n'amatora mu bubasha bwa sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ni bimwe mu myitwarariko y'abacamanza bo mu gisagara ca Bujumbura byashikirijwe kuri uyu wa mbere mu nama yagirishijwe n'uburongo iyo sentare ya Afrika y'ubuseruko hamwe n'abacamanza bo mu gisagara ca Bujumbura Nestor Kayobera akamenyesha ko izo manza ari izi bihugu biri muri ako karere ariko ko sentare iraba ko amategeko y'ibihugu yubahirijwe ni nkuru ya Jean de Dieu irakoze muri iyo nama yahuje abacamanza barangurira imirimo mu gisagara cya Bujumbura n'umukuru wa sentare y'akarere ka Afurika y'ubuseruko imyitwarariko ijyanye n'ingene abo bacamanza babayeho yagarutswe ko kuri ivyo Nestor Kayobera amenyesha ko imanza nk'izo ari z'ibihugu biri mu karere ariko ko sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko iraba ko amategeko y'ibihugu yubahirijwe none umunyagi uzobuza kwitwa batari nawe ureguka wewe ubahiriza amategeko gusa none umucamanza none kubera ugomba kuba bihindura ahubwo urongera kubahiriza amategeko gende kunabibona none nyimba ari toho y'umuntu kubiza amategeko n'ivyo vy'amatora ubu dufise imanza zavuye mu bugande ntushobora kubiza umuntu kwitwara nk'abacamanza ni ukubahiriza amategeko uwarongoye iyo sentare y'akarere ka afurika y'ubuseruko asigura ko iyo amategeko y'igihugu kiri muri uwo muryango arenzwe ko haba hahonyanzwe amasezerano agenga uwo muryango arakoze Jean de Dieu irakoze ano makuru tuyabandanye kubona rusansuma yimirije mu bihumbi bibiri na na mirongo ibiri kabiri yari kuba yabaye mu bihumbi bibiri na cumi n’umunani nkuko amategeko mpuzamakunga bivuga ngo byavuye ku bihe ibihugu bimwe bimwe byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko byagiye biracamwo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu avuga ko muri ako karere baciye basabwa gukora iyo rusansuma mu mwaka wa 2022 havuyemo igihugu ca Sudani y'Amajepfo kiri mu ngorane hamwe n'igihugu ca Kenya cayikoze mu bihumbi 2019 kubera byari mu ibwirizwa nshingiro dukurikire Nicolas Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu kuri micro ya Arthur Kavabushi uko byobanza gusubirizwa ni ya Apollinaire Muzagara Ibyo biti bavuga ni nk'iby'amashami aca hejuru y'insinga za rigidizo aho ni nk'imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi aho biyita ku iferemi n'ahandi mu gisagara ca Ngozi hari kandi ibindi biteye ku mabarabara atandukanye ya kera nk'iriva mu mivo rija mu rukeco n'ahandi ngo vyama vyaguye kubera ubusaza bikonona imirima cane cane iy'ikawa mbere n'amazu abo banyagihugu basaba ko byo kwicigwa canke bigakokogwa bibandanye biba intambamyi kuri ivyo bica hejuru y'intsinga za regidezo joseph martin bucumi arongoye komine ngozi eka na munezero laurent aserukira ikigo obepeye ingozi bavuga ko bagiye kuvugana ngo barabe ibikwiye kuvaho ariko bibanje guca mu nzira zizwi n'amategeko bagasaba abona ko hari ibiti bibageramiye bivuga bitariha inkumbi uriya munezero avuga ko leta ifise umugambi wo gukura mwene ivyo biti bishaje mu gihugu cose hakaba hariko harigwa muri iki gihe ingene bibanza gusubirizwa ingozi ponari muzagara radio isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu hariho igipimo arico endoscopy digestive haute cerek mu gifaransa cerekana ko umuntu afise ingwara ituma hahurira umushishito n'umuhogo hatugara neza ico bita mu gifaransa béance cardiale muganga Caritas nahimana yanonosoye kuvura indwara zo mu nda yari yasiguye muri bucana yandi heruka ko abantu bafise ibiro byinshi canke bafungura ibiri mu ibirungo byinshi bituma umuntu agira iyo ndwara avuga kandi ko mu kuvura ari ukugabanya izo mfungurwa canke gutanga imiti igabanya ko haba ingaruka ariko ngo hari n'igihe biba ngombwa ko bakora umurwayi bucana yandi y'amagara y'abantu yuno wa kabiri na honera muco mbere y'uko umurwayi afite ibimenyetso by'umuhogo utugaye neza bamuha imiti ngo barabanza gukora ibipimo muganga Caritas Nahimana yanonosoye kuvura indwara zo mu nda asigura ko ico gipimo gifasha kumurika mu muhogo umurwayi aje afite ibyo bimenyetso twavuze vy'ibirungurira no kumenga byo tokwita mu kirundi kubogura umuntu akuzurumva ari indwara hariho ibipimo ahanini n'igipimo kimwe citwa endoscopie digestive haute ni igipimo cyo kumurika umanuka mu muhogo ukamurika kumanika hanyuma ukaraba ko hantu hatugaye koko ukaraba n'ingaruka zishobora kuba zimaze hari umuntu aza kwa muganga akaza yaratebye ugasanga bigeze mu ngorane z'ingaruka mbi umugore rero wacavugwa hisunzwe ibyatumye afatwa n'iyo ngwara bibucana yandi herutse uwo muhinga yasiguye ko kunywa itabi canke gufungura ifungurwa zirimo ibirungo byinshi biri mu bituma umuntu ashobora gufatwa n'iyo ngwara rero mu kuyivura duca duhera muri ibyo by'uko umuntu yoraba akagabanya ibiro agashikira abize ubuhinga bwo utunganya ingaburo eh, nutritioniste akamufasha guta ibiro aho oye guta ibiro bifatanye no kuraba ibyo umuntu afungura bigafatana no gukoresha umubiri umuntu hagati ibiro rwose hari aho rero hagera n'igihe eh, ukabona yuko umuntu afise izindi ngaruka mbi twavuze kutugara neza cyangwa kutugara biratuma mu nyuma byamaze kumara igihe hari ikintu bita erni yatara icyo kintu bita naho eriniyatare ni uko igihe uruhande runini rwa esitoma rw'umushishito rukaduga rukaduga mu muhogo niba abantu batanguye gufungura afungura ibiyiko bitatu agaca yumva ko hazi kwera umushishito uri mu muhogo uri mu muhogo rero ikibanza cyo mu muhogo si cyo kwakira ibintu byinshi iyo uri kurafungura rero byose bigerekerana mu muhogo urumva yuko udategereza gufungura ntuza gufungura ibikwiye muri icyo gihe rero haba hageze yuko umuntu avuga ati genda ababaga bagufashe kugira barabe yuko bosubira kugara muganga Caritas Nahimana adutanga impanuro muri bucenandi zokurikira kuco umuntu ataragwa iyo ngwara hamwe numaze kuyigwara yokora kugira yirinde kuyigwara canke ingaruka kumaze kuyigwara arakoze honera muco kwino bucana yandi amagara y'abantu akaba ari no ngaha ku isazi 6 n'iminota 45 muri studio za radio isanganiro ndangirije ano makuru ariko nkundira mbanze ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize kuri uyu wa kabiri niho hatangura ikibazo ca leta gukoga ikibazo cya leta gihe abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo itanu na batatu akaba ari bo barindiriwe n’umwe bariko bakorera i Nairobi mu gihugu ca Kenya Kenya ah, nayo umunyepolitike wo mu Burundi Pancras Chimpa yaramaze imyaka hanze y'igihugu yarasanzwe ari no mu runani ah, rutavuga rumwe na leta rukorera mu buhungiro sena ariteze ku mugoroba wo uyu wa gatatu ngaha mu gihugu twabwiye n'ibijyanye n'imanza muri afurika y'ubuseruko aho gukura imanza z'amatongo n'amatora mu bubasha bwa sentare y'akarere k'afurika y'ubuseruko ari bimwe mu myitwarariko yashikirijwe n'abacamanza bo mu gisagara cya bujumbura kuri uyu wa mbere mwakoze rero mwebwe mwese mwayakurikiye yakoze na serafine hakizimana